bestoi creas artain pentrajoin. Antau nur quelcae tagoi, televid canalo en Brasilo montris etan raporton pri charma porcino el Sudafrico, quiu tute hazarde estis last momente savita de buciado cae farigis artistino. Filmeto quiu furoras en interreto montras gin en fervora productado de abstractae bildoi per penico tenata per la buscio. En humora maniero oni al nomis la simpatian beston pig caso, cae sciai vercoi estis expositiitai en art galerio cae venditai contra o suffice alta mon quanto, versaine recorda preso. La afero estas curiosa, sed ne pionira. En la iaro 2010, chimpanzo Jimmy, logianto en zoologia giardeno en la Brasila urbo Niteroi, productis dec quar pentrajoin, quiui estis same expositiitai en galerio. Pro attento al tiu ocaso, gruppo de protectantoi de primatoi pledis antau iugisto che gimi translocigiu al faca centro, sed versaine la affero ne prosperis. Alia curiosa art experimento cun bestoi ocasis en la iaro 2012 fare de grupo quiu agadas por protecti forlasita in hundoin en San Paolo, Brasilo. Oni versis netoxan incon sur hundoin, cae lasis che illi scu sian hauton antau blanca tolajo. Resultis dec hoc pentrajoi, quiuen oni vendis por usi la monon en hundo shirmeioi. Pri goriloi, esploristoi e acertas che illi havas ian estetican guston por pentrajoi. Sed eble la plei curiosa historio pri bestoi artistoi ocasis in la iaro 1964 en Sveduio. Fama art galerio expositiis pentrajoin de mistera neconata artisto Pierre Brasso. La loco plenigis de renome criticistoi cae artamantoi, ciui emozio plene esprimis sian admiron pri la nova artisto productinta expressionismain abstractain pentrajoin. Criticistoi entusiasme publicigis laudoin au la talentulo. Surpriso ocasis tui poste ciam oni malcovris la logeion de Pierre Brasso, zoologia giardeno. Pierre estis quariara cimpanzo. La tutan aferon organizis giornalisto kiu intensis taxi la capablon de criticistoi distingi inter vercoi de homo cae de besto. Por tio li pacience stimulis la cimpanzon pentri contra o ricevo de bananoi. Malgrau la malcovro de la tuta farso, la criticisto tamen confirmis sia in laudoin alla talento de la artisto la chimpanzo famigis ricevis amasson da visitantoi in sia logeio, sed tia amasso da homoi mal bon faris al gia rumoro. Oni devis transcendi gin al alia zoologia giardeno. Ciel onis cias, artistoi ofte estas temperamentai estuloi.